بوك تو seksen ثمانون sıfatlar üç صفات رقم ثلاثة onun bir köpeği var عندها كلب Köpek büyük. El kelbu kebir. Onun büyük bir köpeği var. Endeha kelbun kebir. Onun bir evi var. Temteliku menzilen. Ev küçük. El menzilu sagir. Onun küçük bir evi var. لديها منزل صغير. O bir otelde kalıyor. يقيم في الفندق. Otel ucuz. الفندق رخيص. O ucuz bir otelde kalıyor. يقيم في فندق رخيص. onun bir arabası var لديه سيارة araba pahalı السيارة غالية onun pahalı bir arabası var لديه سيارة غالية o bir roman okuyor يقرأ رواية roman sıkıcı الرواية مملة o sıkıcı bir roman okuyor يقرأ رواية مملة o bir film seyrediyor يشاهد فيلما film heyecanlı الفيلم مثير O heyecanlı bir film seyrediyor. Yuşahidu filmen muthiran.